المخيم قال والله للربع فقدا الله يستر لا تصير المسألة جحدا عقب عشرتنا سنين في رخا وشدة أقعد الحالي ومن يتحمل الوحدة المخيم قال والله للربع فقدا الله يستر لا تصير المسألة جحدا عقب عشرتنا سنين في رخا وشدة ما رأني ما كويس su pustili suzu pokajnicu, jer hameratul arš, jer nosioci arša i meleki koji su oko arša traže oprosta za one koji su se pokajali. Blago onima koji su se pokajali od svojih grijeha i blago onima koji su krenuli putem ka gospodaru svome. تحفوا كلهم زمران رحلة فيها أسرة مثل أسرة الحيان والحواري رحلة يا ناس والله جنان ذاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسرتي أيمن أسرة دايم على الهقوى جاهز للبرد بالشراب والفروى ودام والد الوليد مسلمانسكي استوديو إكره من بريتستفلا بردافاني بروفيسورا أنسا يولارجي на тему «Смиловался Аллах милостивым».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 Milost našega gospodara je prevelika. Naš gospodar je milostivi i samilosni. On je milostivi i samilosni dunjaluka i ahireta. Naš gospodar Allah tabareke ve ta'ala je podijelio svoju milost na stotinu dijelova, od kojih je jedan dio podijelio na sva svoja stvorenja, a 99 dijelova je zadržao za sebe. Samo od tog jednog dijela koji je podijelio na sva stvorenja, međusobno se stvorenja paze, međusobno su blaga i međusobno su samilosna. Čak i meleki slave i veličaju uzvišenog Allaha tabareke ve ta'ala, pa kaže uzvišeni alladina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladina amanu ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم Oni koji nose arš, a arš je prijestolje našega gospodara Allaha tebareke ve ta'ala. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala se uzvisio iznad arša kako on kaže Ar-Rahmanu ala l'arši steva, milostivi se iznad arša uzvisio. Kaže uzvišeni dalje, oni koji nose arš i oni koji su oko njega, slave i hvale gospodara svoga i vjeruju u njega i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima. Hameletul arš i oni koji su oko njega, nosioci arša i meleki koji su oko arša, mole za oprost vjernicima. I govore gospodaru naš, ti sve obuhvaćaš milošću i znanjem. Zato oprosti onima koji su se pokajali, blago onima koji su pustili suzu pokajnicu. Jer hameletul arš, Jer nosioci arša i meleki koji su oko arša traže oprosta za one koji su se pokajali. Blago onima koji su se pokajali od svojih grijeha i blago onima koji su krenuli putem ka gospodaru svome. Zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri. Samo je potrebno da se čovjek pokaje i da krene putem ka gospodaru svome. Pa i meleki, nosioci arša i oni koji su oko njega, traže oprosta za njega i mole Allaha tebareke ve ta'ala da ih sačuva džahennemske vatri. Uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala je milostiv prema mravu u njegovom skrovištu. Uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala je milostiv prema ribi u moru. Uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala je milostiv prema insektu u zraku i prema ptici. Uzvišeni Allah te bareke ve taala je milostiv prema zametku u utrobi majke. Uzvišeni Allah te bareke ve taala je milostiv prema svim svojim stvorenjima. I ne zaboravite da je Allah dželle šanuhu samo jedan dio svoga rahmeta i milosti podijelio na sva stvorenja i oni se međusobno kako kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem međusobno su samilosni jedni prema drugima od samo jednog jedinog dijela rahmeta koji je Allah tebareke ve taala podijelio na sva svoja stvorenja. Zato razmisli o Allahov robe. Kolika li je Allahova milost i koliki li je njegov rahmet. Kada je Allah dželle šanhu samo taj jedan jedini dio podijelio i na ljude, i na džine, i na životinje sa svim svojim vrstama i podvrstama. I vidite kako majka pazi i voli svoje dijete. Vidite kako životinja njeguje svoje mladunče. Vidite kako brine o njemu. I vidite kako tuguje za izgubljenim mladunčetom. A da ne govorimo o rahmetu roditelja prema svojoj djeci. Kako oni se osjećaju sa svojom djecom i kada se dijete razboli i sami roditelji osjećaju sav taj bol. Vela ilaha illallah koliki li je rahmet našega gospodara Allaha tebareke ve ta'ala. Allah Đelešanuhu svojim rahmetom nije izostavio ni griješnike. Allah Đelešanuhu nije izostavio ni one koji su mu nepokorni i koji griješe i danju i noću. Allah Đelešanuhu motri na njih i zna šta oni čini. I Allah Đelešanuhu ih ostavlja do roka određenog. Iako zna, iako vidi, iako motri na njih i zna da oni griješi, ostavlja ih Allah Đalešanu od roka određenog. Ne bili se pokajali, ne bili se vratili Allahu Tebareke ve Teala, ne bili se postidili svoga gospodara pa da jednom kažu prestaću sa činjenjem tih grijeha. Allah Đalešanu ih zbog svoje milosti, ostavlja ne bili se pokajali, ne bili se spasili džehennemske vatri. O kako je čovjek nasilan prema sebi. O kako je lahkomislen. La ilaha illallah. Allah Đelešanu ga ostavlja ne bili se pokajao, a on i dalje istrajen u griješenju uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu moj, smiluj nam se, oprosti nam grijehe naše i nemoj nas učiniti od onih čija su srca kruta. Kada bi uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala kaznio ljude naspram onoga što oni urade. Odjednom bi nestalo griješnika i silnika. Jer čovjek kada bi pogriješio Allah Želešanu bi ga uništio. Ali Allah tebareke o ta'ala je milostiv prema svojim robovima i ostavlja im priliku da se oni pokaju. A naš gospodar se raduje teubi svoga roba. I ne zaboravite da sa teubom Allah tebareke ve ta'ala oprašta grijehe svojim robovima. Allah Želešanu je najmilosniji i najbolji samilosnik kaže uzvišeni وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ warham wa anta khairur rahimin reci gospodaru moj oprosti i smiluj se ti si samilosnik i najbolji ne zaboravi o Allahov robe kada bi sreo svoga gospodara počinio si grijeha koliko iznosi zemlja a ne budeš činio shirka Allahu tebareke ve ta'ala Allah djelešanhu će ti doći sa istim tolikim oprostom zato se pokaj svome gospodaru i znaj da ako se pokaješ da će ti tvoj gospodar primiti tvoje pokajanje. Imaj samilosti prema sebi kada je toliki rahmet tvoga gospodara prema tebi. Sadali se na sebe na svoj postupak. Postidi se svoga gospodara i prestani sa činjenjem loših postupaka. Čvrsto se privati namaza. Posta mjeseca Ramazana, davanja zekijata i obavljanja hadža. Drži se temeljnih principa ovoga dina i ove vjere i nadaj se dobru i hajru od svoga gospodara. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala podstiče svoje robove da budu samilosni i hvali svoje bogobojazne robove zato što su zillatin ala almu'minin, a'izzatin ala alkafirin. Zato što su oni samilosni i blagi prema mu'minima, a ponosni su prema nevjernicima. Kao što je milost jedna od velikih Allahovih tebareke ve ta'ala osobina, to mora biti i osobina njegovih stvorenja. To mora biti osobina iskrenih Allahovih robova. To mora biti osobina onih koji padaju Allahu tebareke ve ta'ala na seždu. A znajte da Allah tebareke ve ta'ala ne voli silnike i uhole. Allah žele šanuhu ne voli one koji nose u svojim prsima okrutna srca u kojima nema ljubaznosti, rahmeta, u kojima nema samilosti.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 I mnogi od njih su nevjernici. A zašto su njihova srca postala okrutna? Šta su to oni uradili pa da su njihova srca postala kruta? Dobro zapamtimo ove riječi. Njihova srca su postala kruta zbog toga što su se bavili kamatom. Njihova srca su postala kruta zbog toga što su činili blud i bili neposlušni svojim roditeljima. Njihova srca su postala kruta zbog međusobnih sukobljavanja i suprotstavljanja. Njihova srca su postala kruta zbog međusobnih neprijateljstava, svađa i prekidanja veza. Zato onaj ko želi da njegovo srce ne bude kruto, neka bude samilostan i blag, neka bude milosti prema Allahovim stvorenjima kako prema ljudima, tako i prema svim ostalim Allahovim tabareke ve ta'ala stvorenjima. Neka prestane sa bavljenjem kamatom, bilo uzimanjem kamati, bilo davanjem kamati, bilo pisanjem kamati ili pak svjedočinjem. Jer je prokleo Allah tabareke ve ta'ala one koji se bave kamatom sa svim ovim pomenutim vrstama. La'an Allahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidehi. Proklao je Allah onoga ko uzima kamatu, onoga ko daje kamatu. Wa shahidehi i dvojicu svjedoka koji svjedoči, wa i onoga koji piše. I zbog tog uzimanja kamate ljudi postaju okrutni srca. Nestaje rahmeta u njima, jer čine nepravdu ljudima bavljenjem kamatom. I neka čovjek pazi na svoj odnos prema svojim roditeljima. Jer ako je neposlušan prema svojim roditeljima, to je dovoljan razlog za okrutnost njegovog srca. Međusobna netrpeljivost, međusobne svađe, međusobna okrutnost, međusobne razmirice, to je uzrok okrutnosti srca. A naročite one svađalice, koji nemaju prečeg posla u svom životu negoli da se raspravljaju sa ljudima. Gledaju hoće li iko početi ikakvu raspravu da se uključi i da on bude nosio od te rasprave. Nema prečeg posla od raspravljanja, umjesto da svoje dragocjeno vrijeme iskoristi u učenju Allahove tebareke ve ta'ala knjige, u spominjanju uzvišenog Allaha subhanahu ve ta'ala, u sticanju znanja, u činjenju dobročinstva prema drugim ljudima ili bilo kojoj drugoj vrsti dobrih dijela. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي واصلي الريوس ونمشي سوا قدام عندنا الداعج ومعنا الدوسر الهمام نصرخ بوجه اللي تحدانا الاستسلام المخيم قال والله للربع فقداه الله يستر لا تصير المسألة جحدا عقب عشرتنا سنين في رخا وشدة أقعد الحالي ومن يتحمل الوحدة المخيم قال والله للربع فقدا والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد srca onih kojima je knjiga data, srca onih kojima je Allah Đelešanu objavio prije knjigu, objavio im Tevrat, Zebur ili Inđil, a posebno oni kojima je Allah Đelešanu objavio Tevrat i Inđil, Benu Israelićanima. Allah Đelešanu je učinio njihova srca okrutnim zbog kamate, zbog kršenja rodbinskih veza, zbog međusobnih razmirica, zbog neposlušnosti prema roditeljima, kao što smo to spomenuli, a kaže uzvišeni فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ Ali zato što su zavjet svoj prekršili, mi smo ih proklijeli, srca njihova okrutnim učinili. Oni su riječi s mjesta na kojima su bile uklanjali. Odnosili su se prema Allahovim ajetima na sljedeći način. Oni bi ih tumačili na način kako to Allah Đelešanu nije objavio. Tumačili bi ono što je Allah objavio na način kako to nije Allah objavio, nego onako kako bi to njima godilo. I onako kako oni zamišljaju da to treba biti kao što je slučaj sa onim kome je Allah Đelešanu srce učinio okrutnim prema objavi. Pa kada mu se prouče riječi uzvišenog Allaha tabareke ve ta'ala, nošalantno oslanjen na svoju stolicu kaže, ne bi se ja baš složio s tim. A ko te pita bi li se složio? Ne bi se ja baš složio s tim. Ne slaže se sa svojim gospodarom da se složi sa mnom. Ne slaže se sa svojim gospodarom koji mu objavio knjigu a da se složi s tobom. Ne slaže se sa svojim gospodarom, a da se složi sa svojim roditeljem. Ne slaže se sa svojim gospodarom, a da se složi sa svojim djetetom. Nikada se neće složiti, jer onaj kome je srce do te mjere okrutno, kako će ustrojiti svoj život naspram onoga što je Allah te bareke ve taala objavio? Bojte se Allaha subhanahu wa ta'ala. I nikada ne recite ne bi se ja složio sa propisom šerijata. Jer onaj ko negoduje na propise šerijata, onaj ko je nezadovoljan, onaj ko zanegira kuranski ajet ili harf, postaje kafirom, nevjernikom, bez obzira što najvrijedniji dio svoga tijela spušta na zemlju, bez obzira što pada Allahu na seždu, jer je učinio onu zbog čega čovjek postaje nevjernikom. Zapamtite, Islam nije nasljedan, Moj babo bio hođa, moj babo ili moj djed bio hađija, moj babo musliman, ja musliman, zato što je moj babo bio musliman. Amidža Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem. Ebu Lahab, nevjernik. Ebu Talib, nevjernik. Lijepo li je rekao šeheh Kišk, rahmetullahi alaihi rahmeten vasi'atan, koji je preselio na dan džume, preselio je na seždi uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Kada je jedan čovjek došao mu i kaže, diči se, ja potičem iz loze Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Kaže on njemu, i Ebu Lahab potiče iz loze Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Čak je Ebu Lahab njegov amiža, pa mu to ništa od koristi neće biti. Kakav ti je djed bio? da je bio najbolji, ako nisi kao on, ništa ti koristi neće biti. Da je bio najgori, a ti dobar, neće ti to ništa naštetiti. Nego tvoja vjera, tvoj din, tvoje pridržavanje islama, to je ono po čemu će se mjeriti tvoja djela na sudnjem danu. Zato se čvrsto prihvatimo objave, čvrsto se prihvatimo Allahove knjige i sunnata Rasulullaha sallallahu alaihi ve sellem, ukoliko želimo da se spasimo. Od Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu se prenosi أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي تبتغي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا والله وهي تقدر على ألا تطرحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه ببلدها لا إله إلا الله ود عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سبرنو سيدا يركاو dovedeno je ratno roblje, žene i djeca, među kojima je bila jedna žena تبتغي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته traži traga za svojim djetetom, pa kada ga je našla, priljubila ga je u svoj stomak i nahranila ga. Pa je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao nam, kaže Umar ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu, mislite li da će ova žena baciti svoje djete u vatru? Kažu, la wallahi, La wallahi, wa hiya taqdiru ala alla tatraha. Neće tako nam Allaha dželle šanu onoga baciti ako bude ikako u mogućnosti da ga ne baci. Pa je rekao Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da Allahu arhamu bi ibadhi min hadihi bi valediha. Allah jalla šan je milostivi prema svojim robovima od ove žene i prema svom djetetu. Wala ilaha illa Allah. Samo su za pokajnica, prestanak sa činjenjem loših dijela, tvrdo kajanje i odluka da se čovjek neće više vratiti tim dijelima i dovoljno čovjeku da mu se njegov gospodar smiluje. Allah Đelešanu je zahvalio čovjeku i pohvalio ga samo zato što je nahranio psa. Samo zato što je bio dobročinitelj prema psu. Šta je uradio? La ilaha illallah. Došao je na jedan bunar da se napije vode. Sišao je, napio se vode. Pa kada je izašao, vidio je psa kako na velikoj žegi grize onu vlažnu zemlju od velike žeđi. Pa kaže, ovog psa je snašlo isto ono što je snašlo i mene. Sišao je u bunar, u svoju obuću, nasuo je vode, stavio u svoja usta, popeo se gore na bunar i dao psu da se napije. Pa mu je Allah Đelešanuhu zahvalio i oprostio zbog tog njegovog postupka a žena je bačena u džehennemsku vatru zbog mačke koju je svezala i nije nahranila. Sva hrabrost pojedinaca se ogleda u tome da kažnjavaju životinje. Toliko su hrabri da se dočepaju mrava, pa ga kažnjavaju, pale ga, muče ga. Zato neka se pripaze dobro oni koji muče životinje, da ne bi kojim slučajem na sudnjem danu bili kažnjeni zbog tih svojih postupaka. A neka silnici i oholi znaju da njihov gospodar na njih motri da ništa ne mogu sakriti. Neka znaju svi nevjernici i silnici i oholi i oni koji zatiru Allahovu riječ da Allahu ništa ne može umaći. On na njih motri i sve zna šta oni rade. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواه A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade nevjernici. Ne misli. Kao što je slučaj mnogih muslimana misli, subhanallah, Allah Đelešanu upustio mi nevjernicama da rade ono što oni hoće. Tvoj gospodar motri na njih, zna šta oni radi. Vidi kako oni planiraju i zatiru njegovu riječ. Allah Đelešanu motri na njih. On im samo dopušta do dana. On im samo dopušta do dana. Kada će im oči ostati ukočene. Kada će im se pogled zakovati ovako. Ovako. Ovo su oči otvorene. Zakovan pogled u jedno mjesto. I kada će žureći uzdignutih glava netremice gledati, a srca će im prazna biti. Zašto će im prazna biti? Iz prostog razloga što ih je obuzeo veliki strah. I ne zaboravite da naš gospodar motri na silnike i nevjernike i pazite na svoja djela. pokajte se svome gospodaru prije nego li dođe melek smrti. Allahu moj, smiluj se i nama i roditeljima našim. sam والله للربا الله يستر لا تصير المسألة عقب عشرتنا سنين في وشدة أقعد الحالي ومن يتحمل الوحدة المخيم قال والله للربع فقدا الله يستر لا تصير المسألة جحدا عقب عشرتنا سنين في رخا وشدة أقعد الحالي ومن يتحمل الوحدة Udruženje muslimana IKRE je davetska organizacija koja se nalazi u Ljubljani i dijeli djeluje na području Republike Slovenije. Studio Ikre vam nudi širok izbor audio predavanja, knjiga i drugog materijala islamskog karaktera. Za dodatne informacije možete kontaktirati telefonski broj 031 654 139, a pozivni za Sloveniju je 386. وكل أمس مراه مسرة أيمن أسرة دايم على الهقوى جاهز للبرد بالشراب والفروة ودام والد الوليدة جعلها القوة ووجود المطلق الرحلات محلوة وسرة من أسرة دايم على الهقوة جاهز للبرد بالشراب والفروة ودام والد الوليدة جعلها القوة وبوجود المطلق الرحلات محلوة بسرتي عبد الحميد ونعم سبع عام فاصلي دري وسو نمشي سوا قدام عندنا الداعج ومعنا الدوسر الهمام نصرخ بوجه اللي تحدانا الاستسلام بسرتي عبد الحميد ونعم سبع عام فاصلي دري وسو نمشي سوا قدام عندنا الداعج ومعنا الدوسر الهمام نصرخ بوجه اللي تحدانا الاستثناء المخيم قال والله للربع فقداه الله يستر لا تصير المسألة جحدا عقب عشرتنا سنين في رخا وشدة أقعد الحالي ومن يتحمل الوحدة المخيم قال والله للربع فقداه الله يستر لا تصير المسألة جحدة عقب عشرتنا سنين حين في رخاء وشدة أقعد لحالي ومن يتحمل الوحدة المخيم قال والله للربع فقده الله يستر لا تصير المسألة جحدة عقب عشرتنا سنين في رخا وشدة أقعد لحالي ومن يتحمل الوحدة المخيم قال والله للربع فقدار الله يستر لا تصير المسألة جحدا عقب عشرتنا سنين في رخا وشدة أقعد الحالي ومن يتحمل الوحدة أقعد الحالي ومن يتحمل الوحدة أقعد الحالي ومن يتحمل الوحدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته